saiatu naiz, eh, ez dakit nola erran behar, bo, ez zaukaten horren egiteko obligazionerik zen eta Bakizu joaiten iten belin bazira eh, bada webgune bat peiozerbele.com eta ikusten balin baituzu eh, emankizunak, eh, ikusgarriak ez ditut eh, gerlako pentze batean egiten, ez ditut beti elkarrizketak eh, egiten dituztalarik, ona etorzen naiz, zurekin egiteko eta ez naiz gordetzen, orduan ni mm, jende publiko bat naiz eta hori eginez, debekatu didate nire lanaren egitea, zazapel, natente delibere la liberté du travail horrek esan nahi du, nik eh, dei bat egin beharko nuke horri eh, buruz nire kemena eh, nahiko bultzatu idate, bon, diru pila bat gastatu dut, kontzertuak eta bar, ziren bon, gure nanean eunetarik uh, kasik kontzertu Euskal Herritik, Frantzatik kanpo egiten dutugelako, eta hori da, hori da. Eka da gainerez, nire, ofizioa pixka bat, uh, bo ez behar, zein... voilà, desastre bat. E, euh, jaso dut e, euh, joan den urtearen bukaeran euh, eskutitz bat Claude Choquet deitzen da, hori premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris eta kontrolapean izatekotan eta razoi bat ematen du attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont de nature à éviter le renouvellement de l'infraction. Pizka bat gogoan uh, izatekotan hori amazaz uh, 2000 amazazpigarren uh, eh, azaroan gertatzen da, jakin behar da duela sei urteia eta erakundeak uh, erabakidura bat hartu duela, eratekotan uh, eh, usten dituela armak, uh, ja armak duela zuela ja kasik urte bat ja, e, eraman zutela, eta ez dakit judie hori zerten den. Oearen azpian gelditzen denez, telebistari so egiten balin badu, edo, eh, berriz esaten dute, seriosa ez balitz izan, irringarria izango litzateke historia hori.